Goeienaand mense, welkom by Gogabyte nummer 7. Dis vandag die 30ste oktober 2009 en hier vanuit Londen sê ek vir amal welkom. Ja, ek het 'n eh, baie interessant verjaarsdag gehad. My verjaarsdag was maandag gewees en sondag het my man my weggevat na 'n verrassingsbestemmingstoe. Stemming? Is dit Afrikaans een? Ja, hy het na nou vir maande het hy nou al die story beplan en ek was glad nie ingelig oor waarheen ons op pad was nie. Hy het uh, al die besprekings gemaak en al die ander goedetjies uitgesort en sonoggend nie so so teen 10 uur se kant het ons gevlieg van Heathrow af. En ek het eers ons bestemming uitgevind bestemming uitgevind toe ek op op Heathrow aangekom het. Hy het vir my 'n pakkie oorhandig, soos 'n persent pakkie. Blou papier met gekleurde ballonne en binne-in was daar 'n guidebook vir pennis. Wat toe die uiteindelike punt was waartoe of plek was waartoe hy my weggevoer het. Heel romanties. Ek is nie 'n baie sentimentele of romantiese persoon nie, maar dit was verskriklik lekker om om dit te ervaar of om so verrassing te kan ontvang. En vir 'n verjaarsdagpresent is dit net fantasties. Die plek is asemrowend. Dit is een van die beste plekke waar ek ooit was. En ek dink die hele geheimsinnigheid van ek weet nie waant ek op pad was nie, het bietjie gehelp vir die vir die liefde of die of die of wat s'e woord waarna ek soek die ervaring dan wat ek in Venice gehad het. Ons is hier so uit die straat weg, bietjie uh, gestres ook. Ek was nie seker hoe ons ons tye gaan doen nie. Want Sondag of oh nee, Saterdag aan het die tye hier so in Londen die klok draai mos terug in die winter en gaan vorentoe in die somer of in die lente. So nou is dit daai tyd van die jaar gewees en ons het uh, so toe ook 'n uur verloor. As mens so kan sê. <clears throat> Jy uh, ons is dan so 2 ure nou, 2 ure agter Suid-Afrikaanse tyd. En in die somer hier so teen Maartman se kant of April of net so voor uh, Paasnaweek dan dan draai die klok nou weer aan die ander kant toe en dan is ons nou net weer 'n uur agter. Maar in 'n geval So is ons toe nou Heathrow toe en daar so is my bestemming toe vir my reveal. Ons het met BMI gevlieg en ons het in Marco Polo lighawe ingevlieg, een van die naaste lighawens aan Venice. Vandaar af kan jy 'n bus vat of 'n trein vat uh, aan die buitekante van Venice toe en dan vandaar af kan jy 'n boot vat. Ons het sommer toe dadelik besluit ons gaan die waterbus vat van die lighawe af wat ook nou 'n snaakse storie was, want ek het nie besef dat die stasies actually bo op die water dryf nie. Ek het gedink die ding waarop ek klim was die boot gewees, wat soos 'n ferry lyk, like, maar dit het nie my man het hom doodgelag vir my want ek vra toe vir hom nou waar gaan die drywer sit en, want dis net so 'n boks waarin jy sit. Hy lag hom dood. Hy sê nee. Kyk, as die as die boot hier aankom sal ek jou wys. Nou ja. So staan jy nou jy uh, koop jou kaartjie en dan kus, dan loop jy nou oor so 'n klein platformpie tot op hierdie soos 'n busstop wat basies op die water dryf. En dan parkeer die boot nou langsaan en hy uh crash so half van die kant van die ding in vas, so jy moet bietjie uh bietjie wyd staan anders val jy om. En dan klim jy nou op die boot en dan vat die boot jou nou na Venice toe. En ek dink my boot in te vat ehm um, gee vir jou 'n verskriklike mooi uitsig, nommer 1, maar dit gee jou ook die gevoel dat die stad regtig waar dryf. Want hy is heeltemal onsingel deur water, so die kant wat jy nou die waterbus mee invat, kom hier die groot geboue en bietjie die, die outline van die van die geboue raak dan soos in meer wat jy kan uitmaak waar die een gebou begin en die ander ophou is nie net 'n eh, soos op die horison nie. En uh dit dit lyk net dit gee jou so 'n misterieuse so uitwerking op jou gevoel of of jou gemoed as jy nou daar aankom. Nou uh ja, my man het 'n uh, baie goeie job gedoen, ek moet sê. Hy het ons hotel geboek was omtrent 50 meter van Saint Marco Square af. En uh Saint Marcos het redelik baie stop en meeste van die waterbusse stop daar. So dis 'n 'n sentrale punt om vanaf uit te gaan. Venus het 'n klomp eilandjies rondom hom ook. So as jy nou die dag wil uitgaan na van die ander eilande toe, is dit 'n baie goeie sentrale plek plek om vanaf te gaan. En dit help ook as jy bietjie verdwaal om jou pad weer terug te kry na jou hotel toe. Eh, die straatjies in Venice is verskriklik nou. En jy sal loop en loop en loop en loop tot jy absoluut sat is. En dan sal jy nog steeds verdwaald wees. So dit was nogal baie nice geweest om te weet jy kan op 'n bus klim of op 'n waterbus klim of op 'n op 'n ding gaan en min of meer 'n rigting kan hê om terug te kom tot ons in Marco plein toe en dan van daar af is die hotel nou redelik naby geweest die hele hotel was vir my verskriklik fantasties gewees. Ehm um, as ons weggaan, dan kry ons nou maar die gemiddelde hotel. Jy dra jou eie tasie tot bo in jou kamer toe en jy weet daai tipe ding of jy kry die budget hotel wat uh eh, ons maar goedkoop hotelletjie wat jy nou maar net slaapplekkie nodig het vir die aand. Maar hy het homself uit wat is dit out dan die hotel waar ons gebly het, uh boekie in in die uh onderkant en dan kom daar ou wat jou tasse vir jou tot in jou kamer dra. So dit in itself was vir my 'n verskriklike posh ehm wat se woord ervaring gewees. Ek het nog nooit iemand gehad wat my tasse tot op bo my kamer gedra het nie. So dit was 'n uh, eh, baie romanties. Dit dit help net met die hele romanse dink ek. As jy ook net daar in Venus aankom, een van die mees opvallendste goeders wat jy dan agterkom, is die die groot geboue en hoe maklik hierdie groot geboue net kan verdwyn. En jy loop in hierdie nou straatjie af en dan kom jy op hierdie groot massiewe verskriklike mooi kerke en en geboue af. En dan gaan jy so om die draai en jy kyk terug en dan is die hele gebou weg. En jy kan as jy nie mooi kop hou nie, kan jy vir ure en ure en ure loop sonder dat jy weet waar jy is. Maar dis hier ek ek, ek dink dis die fantastiese ding van Venus. As jy gaan sien toe om verlore te raak. Jy f, jy verdwaal in jou kop, jy verdwaal in jou in jou mind ook. Maar dit die, eh, die ervaring van daar's altyd iets om na te kyk. Daar's altyd iets mooi om elke hoek en draai. Jy het hierdie verskriklike mooi winkeltjies met hulle glasgoeders wat van Murano afkom, een van die eilande wat wat daar in, eh, in al vir 800 jaar die kins van glasblaas bemeester het. En ek sal bietjie later daar praat, ons het ook na die eiland toe gegaan. En dan kry jy oral hierdie maskers. Nou die maskers was vir my verskriklik fascinerend gewees. En ek het so gefassineerd gewees dat ek vir myself een van die van die maskers gekoop het. Nou, die straatstalletjies koop, kan jy een gewone masker koop, wat jy om elke hoek en draai kan kry, maar ek, ek het een specifieke masker in gedachte gehad. En so het ek nou ook in die guidebook gelees van een paar plekke wat, wat die maskers in die winkel self maak, wat unieke maskers maak. En ek het een van die winkels toe gekry, en toe ek instap het ek die masker gekry wat, wat ek half van my gedagtes gehad het. En so toe het ek nou ook besluit daar en dan ek moet die masker hê. En uh toe het ek nou maar vir my my maskertjie gekoop en ek sal um, een of ander tyd 'n fotootjie van my pragtige masker vir julle ook publiseer op op die webblaai. En uh, dan kan julle nou maar self judge. Dit is uh, eh, baie interessant. Ek het 'n paar goedjies neergeskryf, ek kan nou onthou. Die masker kind of kom van Casanova se se kant of se tyd af. Casanova was 'n filosofer gewees of 'n ouetjie wat nou ek weet nie meer oor hom eintlik gaan lees voordat ek nou vir julle klomp nonsens vertel maar in die tyd wat hy nou in Venice was het uh, omtrent almal met maskers rondgeloop. En die hele idee van die masker is dat jy met enigiemand kan gaan 'n affair hê of 'n verhouding hê. Jy kan nou maar met enigiemand gaan slaap, man, vrou, wie ook al, wat ook al. En as jy jou masker aan het, dan maak dit nie saak nie. Nie dat ek die masker wou gehad het vir daai redes nie. Kom ons kry dit net reg. Ehm, um, maar die die hele fantasie wêreld van jy kan wees wie jy wil en wat jy wil. So die die mense, die ryk en die armes en al daai het, het gemeng. Amal was gelijk, solank jy jou masker aangehaad, het was amal gelijk. Die snaakse ding um, van, uh, van die masker, wat Casanova oh, se tyd, is hy is in die tronk gesit, omdat hy, wel, hy het een verhouding met een non gehad. En die snaakse ding is, hy is uitgevang, <clears throat> want een van die, van die government owns het om achtervolg. En omdat die government ou nou 'n masker aangehad het, het dit niemand regtig agtergekom dat hy agtervolg word nie. Nou ja, so is hy toe nou ook uitgevang en in die tronk gegooi. Want jy kan nie met 'n non gaan slaap en na my wegkom nie. Maak dit saak hoe oulikie is nie of nie oulikie is nie. En ja, hy sê dalk hy hy het 'n verskriklike wat s'n woord? Is dit wissel wisselvurig? ek sal ek sal met opkyk. Sjoe. Ek probeer nou te groot Afrikaanse woorde vir my klein breintjie uitdink. Maar hy was uh hy was waar die woord vandaan kom. Hy was 'n Casanova gewees. En hy het in sy latere jare het hy het hy sifilis gehad en hy is toe ook aan dit dood. Maar uh, hy hy het half by homself gekom en gesê, dit is sy straf gewees vir al die dinge wat hy aangevang het. Nee, baie interessant gewees. Maar elke februari maand het hulle nou uh, het hulle een uh, maskerbal of maskerkarnival in Venice. So, dan kan allemaal nou hulle maskerkies aantrek en hulle groot jassies en allemaal, allemaal loop nou met hulle maskers daar rond maar ek dink nie ek sal dit nou weer sommer daar naby kan kry nie. Wat ek sal sê van die waterbusse, o ja. As as jy ooit Venus toe gaan, jy betaal omtrent 6.50 vir 'n enkel trip of vir 'n kaartjie wat vir 'n uur geldig is. En soos ek sê, as jy nou daar van die boot afklim, kan jy vir ure verdwaal. So jy kom gou agter dat dit jou baie beter sal baat om soos dan 18 euro kaartje vir die dag 24 uur te koop. En dan kan jy nou so ook op al die busse en routes gaan, as jy nou wil. En dit sluit dan ook die ander eilande in rondom Venice, soos um, Lido, Murano, Pirano, en uh, ehm, daar is een paar ander eilandjes ook, wat ek nou nie kan onthou nie, maar in elk geval. Die glas soos ek sê, is fantastisch. Jy kan enige dingetje optel van 3 pond tot 4000 euro toe daar's absoluut duisende duisende bruggies. En jy dink jy stap oor een bruggie en dan jy gaan net so om die draai gaan na die ander bruggie toe en halfuur later dan soek jy nog steeds vir daai selfde bruggie. Die kleure van die glas is fantasties. Ek weet nie hoe hulle dit doen nie. Dit is obviously 'n kuns. En dan het jy ook jou tradisionele gondolas. 'n <clears throat> Gondolas is daai ouens met die lang bote en die gestreepte hempies en uh, die stokkie of stok waarmee hulle dit maak die uh, eh, soos nie is nie rooi span nie maar hulle druk op die bodem af om die boot te laat voortgaan nou dis 'n baie fantasie ding om op 'n gondola te gaan maar Die pryse begin so vir 'n enkel as jy nou net 'n romantiese hele twee wil saam hê, begin dit so by 200 euro En ek het toe besluit, omdat die, die hero en die, en die pond omtrend 1 vir 1 is, het ek vir Toby gesê, hoor, so ons kan nou wrachtig seker 200 pond iwers beter gaan spandeer, as om op een boekie op die water te gaan. Ek sal nou maar een fotoekie neem, en uh, eh, enig as ons baie geld het, sal ons terug gaan en op, op een van die goekies gaan. Het is oulik, maar ek dink nie dit is soveel waard nie. Ehm um, ons het 'n bietjie meer gelees oor dit en hulle kos omtrent so 25000 ehm um, euro of miskien 25000 pond. Maar well, dis nie te groot verskil nie, maar in elk geval daar rond. So mense van die ouens vir dit doen moet groot lenings uitvat om om die bootjies dan in stand te hou en dan ook te kan besit. Die geboue. Wat kan ek sê van die geboue? Sjoe alles is asof het gevries is in tyd. Daar is nie nieuwe, rarig nieuwe gebouwe nie. En omdat het soos een drijvende eiland of een drijvende stad is, het hulle hierdie groot, jy kan nie dit sê nie, maar ek heb een bykie opgelees, hulle sit hierdie groot houtpale in die grond in, of in die water in, wat hulle dan inkap. En boop dit sit hulle um, limestone, en hulle gebruik limestone, want het dis flexible so dit kan die dryf van die water of die die die motion van die water kan dit hanteer en dit kan die geboue stewig hou en dit kan ook aardbewings af wel nie afwerk nie maar dit dit help vas daar aardbewings is om die geboue nie in mekaar te laat stort nie. So ehm um, baie interessant hele ding. Ons het die groot toring wat in San Marcos Square die Campanile in St. Mark's Campanile in die, in die toering, jy vat so lift tot bo, en dan jy die verskriklikse mooiste uitsig oor die hele, oor die hele Venice. Nou, uh, ons het dit ook gedoen, maar ons lees toe, want onder is hulle baie bezig met rest, uh, eh, restorations en goeders. En lees toe nou maar bykie verder, hoekom hulle nou al die restorations doen, En hulle sê toe daar dat hulle krake aan die bodem van die toring gekry het. En hulle moes toe nood restoration werk aan dit begin doen het. Want hulle weet van ondervinding in 1902 het die toring krake aan die bodem gewys en 'n paar dae of ewen 'n paar as dit 'n paar dae of 'n paar weke later toe tuimel die toring in een. So die toring wat ons vandag daar sien is in 1912 klaar of weer terug herbou. En van die vier groot klokke wat binne in die toring was, het net een dit oorleef. En die is nou weer teruggestel tot bo. En hulle, um, die ander twee is toe, of ander drie klokke is toe gemaak, om weer daar te hang. So as hulle nou die kraakies opmerk, dan, uh, dan spring hulle nou aan die werk om seker te maak die toringkie tyvel nie in mekaar in nie. Dan is daar die Saint Marco Basilica. Die nou, Saint Marco Basilica of Saint Mark is die die been of die as of die remains basies van Saint Mark. Nou die Venetians het in hulle in hulle dag besluit hulle te saint gehad en die saint se naam was Theodor geweest en die ouetjie was nie belangrik genoeg om hulle 'n groot status te gee nie. Toe daar twee ouetjies nou besluit hulle gaan Alexandria toe wat daar in Egipte is en hulle gaan steel toe die die oorskot van Saint Mark en bring dit terug Venesië toe, Venice toe. En Saint Mark het Saint Pieter geken. Saint Pieter was die eerste pope gewees as so as such of eerste saint en Saint Pieter was basies direk gelink na Jesus toe. So dit was nou 'n groot deel wat jy Saint Mark se se remains in jou stad het. As 'n Christen Christen dorp of Christen stad of ehm um, is meer soos 'n power gewees in daai tyd. En ehm um, die Venetians of wie is nie baie oud nie. Die hele hulle was 'n republic gewees. As hele tydlyn hulle het vir jare en jare independence gehad en hulle eie magte gehad hulle die waterwerke van of die ehm um, wat se ding se naam. Ek probeer nou vir julle verduidelik van al die dinge wat ek geleer het en daar was te veel dinge om te onthou. Kom ons begin nou maar weer van die ander kant af. Ons het ook jy kan daarin as jy in die basilika ingaan, is daar so groot ehm um, goud altaar waar by die remains van die ouetjie nou daar agter lê. So baie mense gaan nou soontoe om ek weet nie, nie regtig te gaan bid nie, maar net om te gaan sien waar dit is. Omdat ek soos ek sê dit 'n uh, eh, baie nader direkte link aan Jesus is. Ek dink baie Christelike mense of Katolieke seker nou nog dat dit 'n uh, eh, 'n goeie idee is om om die goeie te gaan sien. Vir my was dit meer interessant hulle soos die presidente wat vir omtrent 1000 jaar geroel het in in Venus was die Doges geweest. D O G E. Ek het hulle die Doges genoem vir 'n paar paar dae en toe het my mooi reg gehelp. Nou die Doge het sy eie paleis gehad en dit was ook 'n fascinerende manier hoe hierdie ouetjies aan bewind gekom het. Daar was 'n sekere, ek dink iets soos 40 mense wat gekies is van alle alle levels van die community af daai 40 kies dan nou nog 25, daai 25 kies 9, daai 9 kies 'n verdere 40 en in daai 40 kies wie die douche is. En die douche basically bly aan bewind totdat hy doodgaan. En Napoleon Bonaparte het die era tot op 'n einde gebring. Hy het met hulle bietjie gaan uh, gaan oorlog maak en die douche het basie, basie sy hoed vir sy assistent gegeen en vir gesê, ek dink nie, ek gaan die meer nodig heen nie. En so is die traditie van die duisend jaar of plus minus die duisend jaar tot aan die einde gebring. Kom een bykie terug na um, Napoleon, Napoleon toe, Napoleon Bonaparte. Hy het nie so baie van uh, Venice gehou nie, of van Venetia gehou nie, omdat uh, hy meer op die grond was, hy, hy het gesê dat hulle, hulle is te machtig, hulle te veel mag en hulle te veel, um, hulle gee nie meer erg om vir die dinge waarvoor hulle moes omgee nie. En toe het hy nou bykie eh, een fight met hulle gaan pik en so toe ook, as jy op die basilika, voor aan die basilika staan, is daar vier groot paarde, brons paarde, wat boop staan. Nou die vier perde wat jy nou buiten kan sien is replikas van die oorspronkelike perde wat aan die binnenkant onder bewaring is. Jy kan hulle sien, maar jy mag glad nie foto's van die goed vat nie. Um, ek kan sien hoekom. Die perde dateer terug iets soos 200 of 300 AD. Nou, dis oeroud. En die rede hoekom die perde in die binnenkant staan is, omdat uh, pollution die perde bykie wegvreet hulle word onder goeie licht nou gesit, so die, in die bronsperre wat buiten kan staan, is nou net replikas. Maar die perre het ook bykie getravel, en uh, die perre sê, sy af, oorspronkelike afkomst is nie precies seker nie, maar soos ek sê, hulle reken is iets soos 200-300 AD, en hulle reken die perde het op in Constantinople, wat nou Istanbul is, op die hippodrome gestaan. Die hippodrome is so'n groot ding waar hulle die um, carriage of die die waaienkies waarmee hulle in die ronde gejaag het in die roomse tyd. Um, het is een stadion basis. Maar in die geval, die perde het op die hoeken van die stadion gestaan. En toe die Venetians nou eendag bietjie daar gaan oorlog hou, het besluit hulle hierdie pragtige perde, hulle bring dit nou terug. En die perde het in ek dink in 1200 iewers is hulle toe teruggebring in een van die crusades in Constantinople. En toe Napoleon nou uh, Venetian Venice daar invaart, toe besluit hy nou hierdie perde is rarig prachtig en hy vat toe die vier perde terug Parijs toe. En een paar jaar later toe Napoleon nou val, toe besluit het, en hier is nou, hoor, is ons ook ons paarde terug. En so vat die paarde toe nou, wie hulle rit terug, Venice toe. So, dit is een uh, fascinerende story om die vier paardes story te volg. Hulle, hulle het nou al getravel, hulle was nou al in een hele paar stede gewees, die ding. In die geval, in die paleis, miskies daai gekrap is ek wat my my lysie probeer hierso in in 'n rigting inhou. Die ehm um, die doges het al hulle as jy binne kan in die paleis ingaan het hulle al die ehm um, doges toe teen die muur. En een van hulle die die hele storie agter die doge of die manier hoe die doge gekies is was sodat hy incorruptible is. Hy moes absoluut pure wees hy hy het baie van die ehm um, paintings en goeders in die in die paleis ook is waar ek weet nie soos God en Jesus en engele en goeders saam met die doos ingeverf word nou dis nie iets wat jy aldag sien nie gewoonlik is dit gewoonlik syns en sulke tipe goeders word geskei maar hulle arrogantnis van hoe eg hulle is kan jy sien in hierdie in hierdie groot paintings in hulle paleise. Maar nou een van hierdie ouetjies het besluit oor hierso, hy wil nou king wees. En hy is gestraf basies deur removed word en sy sy fotootjie is met 'n of sy fotootjie, sy sy painting is dan met 'n swart klof oorgepaint as om te kan wys of mense te herinner hoorie sommer jy kan nie net daarmee wegkom as jy dink jy's groter as Venus nie. Ons het jou gekies met 'n rede en jy moet daai rede soos 'n dit jy moet dit nou volg. Maar dis die douges gewees, baie oulik gewees. Ek het die paleis baie geniet. Jy kry ook die aan die paleis aan is die tronke waar hulle die mense dan heen gestuur het as hulle nou klaar verhoor is. En die brug waaroor hulle loop is the Bridge of Sighs. Die rede hoekom dit the Bridge of Sighs genoem word is as jy nou daarin toegesluit word, dan het jy so klein venstertjie wat jy uit kan kyk. En baie van die ouens wat dan verhoor is en skuldig bevind is, as hulle oor die brug gestap het en by die venster uitkyk het hulle gesig. En so het dit toe nou ook die naam gekry as die brug van se of size. Dis waar dit vandaan kom. Ehm um, vir my verjaarsdag, hierdie gaan 'n baie lang pot gooi wees. Julle moet nou net 'n bietjie aanhou. Ek sal kyk of ek van dit kan knip. Klip en snip. Vir my verjaarsdag toe het ons uh, ook toe begin bietjie rondloop daarso en ons het toe op die ghetto afgekom. Nou dit was vir my baie interessant geweest want die woord ghetto assosieer ons ek dink baie meer met die met sy die Tweede Wêreldoorlog toe die jode in die Tweede Wereldoorlog in, in kampe en goeders gesit word, of in afskortings en uh, neighborhoods met mieren om gesit is. Maar baie, baie, baie, baie, baie jaar voor dit, het die woord ghetto in Venice ontstaan. En daar is twee, twee dinkwijses, of twee theorieën achter die, achter die woord, Een is die woord ghetto of ghetto wat in Venetian um ehm, slag means. En dit beteken om iets te skei, om die rubbish van die goeie te skei. Dis die een waarvan dit vandaan kom. En die ander ene is um die Italiaanse woord vir vir borrow of of um gemeenskap beteken of is borghetto. En dit is dan verkort na die woord ghetto toe. En dis waar hierdie woord dan mee, of dis nie mees die beste explanatie vir waar die woord ghetto vandaan kom. Nou dit is, die woord kom van in die 1200s waar die jode snaaks genoeg, arme jode, die jode dan in een muur, daar was een muur om die ding gebouw en 'n sekere tyd van die aand dan word daai hekke gesluit en die kanale word toegemaak om hulle en hulle kan glad nie in of uit nie. En snaaks hoe die hele storie dan ook nou homself honderde jare later in dieselfde tipe omstandighede gevind het. Maar omdat ek nou so pragtige woord ghetto geleer het en waar dit ontstaan het, het ek besluit vir my verjaarsdag wil ek tradisionele ehm um, kosher kos probeer. Ek het nog nooit regtig ehm um, daaroor gedink nie, maar ons het toe ook nou die plek gekry. Die restaurant se naam was Gam Gam. En ek het op my verjaarsdag die eerste keer falafel geëet en shawarmas. En ek dink dit is gaan uh dit gaan nogal 'n interessante dingetjie wees in my in my lekker kos seksie. Want ek hou van ek dink ek hou van die kos. Ek het dit regtig waar geniet. Dit eh uh, dit het al die boksies getik, soos hulle sê. En ek sal kyk of ek 'n restaurant of hierso by ons ook kan kry en weer sulke kos nuttig. Of as ek 'n keuse het, sal ek regtig waar ehm um, dit aanbeveel of enigiemand wat dit nog nooit probeer het nie. Eh uh, proper Jewish food um, kosher kos. Kosher is natuurlijk die manier hoe die um, kos um, as het gemaakt, nie gemaakt word nie. Soos as die, die dieren geslag word en die hele ceremonie wat saam met dit gepaard gaan is wat kosher dan is. As ek verkeerd is, is ek baie jammer, maar ek is pretty seker dis hoe dit werk. In geval, ons is nou al hier so by half uur lang. En uh, ek het julle nou lekker verveel of jaloers gemaakt met my wennestrip. Vir my een bykie koppie thee gemaakt en ek denk ek moet gauw gauw slikkie vat voordat ek julle vertel van Mirano en Birano. Right, ons is terug. En So ek gesê het, ons het ook een paar dagtrippiekies uitgevat, uh, eh, Mirano en Birano toe, twee eilande. Op pad soon toe gaan jy voorbij eiland, en die uh, eiland is heel gepas, sy naam is Symmetry, en dis basic, basically die begrafplaas. Ek sal baie graag daar gestop het, maar ons het nie tyd of daglig oorgaat, en tyd wat ons teruggekom het nie. So dit moet nou maar weer vir volgende trippie wees, as ons wees toe gaan, sal werklik waar terug gaan wyne, so daar's soveel meer om nog te sien. Ehm um, in geval soos ons toe uit Burano, toe Burano is een van die eilande wat bekend is vir hulle lys. Ehm um, wat is die woord vir lys? Is dit kant? Ja, ek dink is kant. Maar die ding wat mees opvallend is as jy op die eiland aankom, is elke huisie se ander kleur geverf. En die hele atmosfeer is soveel rustiger as Venice. Nou, Venice is redelijk rustig. Maar die eilandkie is so half even meer verloore. En so het ons toen nou ook hier daar rondgeloop. Paie oulike en prachtige foto's gevat. Um, en van daaraf het ons Mirano toe gegaan, waar die glas gemaakt word. En ons het daar een bykie gaan kyk hoe word die glas gemaakt van die glasgoeders gemaakt, jy kan een eh, tuur vat, en ek het daar vir Toby ook twee glas goblets, wijn goblets gekoop, en hy het vir my 6 glas wijn glase gekoop, wat ek toe uh, baie versichtig moest terugdra van daar af, op die vluchtuig, so ek het, ek het opgepas, soos een babiekie, of um, ek dink ek het opeens daar een bykie suspicious gelijk, want as iemand het vir my, my sak gekyk het, dan het ek op hulle amper afgestorm, soos een, soos een leeuwwijfie wat daar, wat daar babiekies, bykie na kyk. Ek dink ek raak nou bykie moe gepraat, en ek praat nou al hoe stadiger, so ek is baie jammer mense. Ek is amper klaak, beloof. En, um, ja, so het ons toen nou ek die waterbusse teruggevat, is uh, eh, woensdagochend, teruggevlieg huis toe, ons het 'n bietjie op die aanloopbaan vasgesit van die ouens wat ons tasse in die vliegtuig ingelaai het. Het eers besluit hulle halfpad deur die gelaaiery dat hulle hulle lunch of hulle hulle ja, hulle wil dit benuttig het. En so is hulle lemoensappie en 'n toebroodjie daar op die konveyerbelt in die vliegtuig ingesit en die ouetjie het nou eers hy sy broodjie geëet en toe het hy nou verder gelaai. En dit ons teruggekom Heathrow toe en ons het sommer by die lughawe ons kar parkeer want dit het heelwat goedkoper uitgewerk omdat daar nie treine op die sonoggend geloop het nie. Hulle is besig om aan die lyne te werk vir een of ander strand storie. Maar in 'n geval, ehm um, dit het toe uiteindig dat dit nie die beste opsie was nie. Dit het ons amper 3 ure gevat om van hier vrou af terug te ry ehm um, once dit toe hier in Oos-London. Nou, die sondag toe ons soen toe gereid het, ons 45 minuut gevat om daan toe te gaan. En so 3 ure later om by die huis aan te kom, was nou wrachtig nie een baie einde aan een baie, baie nice trip nie. Maar in haar geval, dit het ons moe genoeg gemaakt om hier op die bed neer te val. En uh, my man het nog vandag, donderdag en vrijdag afgehaad. En ek moes vir oogend terug waar toe, want ek het nie meer verlof oor nie. Manne, ja, dit was sekerlik nie te erg gewees nie. Ek het 'n kaartjie daar op my tafel gehad, so almal het my kaartjie geteken vir my verjaarsdag en daar was so 'n bietjie geldjies ingewees, so dit help net nou weer vir 'n maand. En hoe vinnig jy ek dink terugkom in rotine in. Is dit seker ook nou maar alright vir alles jy nie meer soos ek sê verlof oor dit nie. Dan moet jy nou maar net bietjie aanhou en dit is nie te lang nie, ons gaan oor so 3 weke, gaan ons vir een naweek Frankrijk toe, en dan sal ek julle, ek sal probeer om nie so lang julle te verveel met my stories nie, as ons doen toe gaan nie, maar ja, so oor 3 weke gaan ek weer een bykie weg, en dan sal ons nou maar sien van daar af. Ek uh, gaan morgen aand saam met een paar van, van die ander potgooiers hier op die modder eiland, nog vir jou in Londen gaan ek bietjie ontmoet. So gaan vir Christe Brein van Skaapte Vis ontmoet. Ek gaan weer vir Johan sien van die Modereiland en dan ook vir Alexander van Alexander se blog vrou Engelsman ontmoet. Ehm um, so hopelik sal dit nou 'n lekker storie wees. En dan ook gaan ek die rugby kyk. Ek sekerlik nie die Suid-Afrikaanse A of die Springbok A span nie, maar Die 17 November speel die Springbokke hier so op Wembley. So dit ek nou kaartjes gekry en ek hoor daar is die hele paar van die ander ouwens wat ook gaan. En ek dink Johan het iets ge, genoem dat ons sal kyk op die aand as ons nie by mekaar kan sit nie om a, daar een bykie voor die tyd op te meet en een bierkie te drink. So dit sal seker lekker wees. Maar in elk geval, ek dink dit is wat hierdie hele story tot beëindig gaan bring. Want ek dink meeste van julle slaap seker al. Maar julle kan nou wakker word en ek gaan nou baie sê, hoor. Ehm um, laat dit geweldig goed gaan met julle almal. Ek hoop julle het 'n fantastiese week, jaar of maand verder, watter tyd julle ook na hierdie luister. Tot later ouens. Bye.